Louange Allah, celui qui a permis et qui nous gracie de pouvoir nous réunir donc dans cette mosquée Majid de Sunna à Roubaix dans le nord de la France afin qu'on qu se rappelle ensemble donc le livre Les trois fondements. فعلى بركة الله نبدأ. Nous allons commencer avec la bénédiction d'Allah. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل المسألة ساش الله ساش qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. هنا بدأ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد علماء المسلمين المعروفين في القرن الثاني عشر الهجري توفي سنة 1215 رحمه الله دونك لوتور اي دونك محمد بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب رحمه الله un grand savant parmi les grands savants de l'islam donc qui était donc euh, au 12e siècle il est mort donc, euh, en l'an 1215 de l'Égypte. كان له جهود في تصحيح عقائد كثير من الناس في وقته واستمر الخير إلى هذا الوقت. Il, fait, il, a, donc il a énormément ou donné beaucoup d'efforts afin de corriger et rectifier la croyance sur le dogme des gens. Et cette croyance donc, continue et perpétuée jusqu'à ce, cette époque. له رسائل وكتابات نصح بها الناس ومن ضمنها هذه الرسالة. Il a donc plusieurs livres et livrets où il a conseillé les gens et parmi ces livres celui qu'on est en train de lire actuellement. وهو كتاب طيب فيه نصيحة للناس. C'est un bon livre, il y a des conseils envers les gens. يدور على الأصول الثلاثة. Ces conseils tournent autour de trois bases, trois fondements. Quel est donc le sens que veut dire les trois bases Ce sont les questions de la tombe. La personne dans sa tombe sera questionnée de trois questions. Qui est ton Seigneur Quelle est ta religion من الرجل الذي بعث فيكم وهذه هي الأسئلة التي كل منا سيسأل في قبله رزقنا الله وإياكم الثبات على الإجابة غالبا الأسئلة والامتحانات والاختبارات تكون مجهولة الأسئلة De façon générale, lorsqu'il y a des examens, on ne connaît pas les questions. ولكن هذا امتحان معلومة أسئلته من وقت. Mais est-ce que ici, cet examen-là, les questions sont connues وهذا فيه خطورة Et c'est un danger, لأن كثير لا يجيبون car beaucoup ne répondent pas. لأنه بعضهم يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون Donc Certains disent je ne connais pas, je ne sais pas la réponse. J'ai entendu des gens dire. La preuve en cela, c'est qu'il n'a pas bâti sa religion à partir des preuves. Plutôt sur ce que les gens disent et suit aveuglément les gens. Les bases ou les choses de la C'est obligatoire pour toi de les connaître avec les preuves. قال الله avec Allah a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى a dit حجة لك عند الله C'est une preuve pour toi auprès d'Allah. إذا سئلت فإذا تجيب على بينة te questionne, réponds avec preuve. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه que celui qui est avec la preuve de la part de son Seigneur, أي على حجة وبيان ليس كمن زين له سوء عمله donc il n'est pas comme celui dont on a embelli ses mauvais, ses mauvais actes, واتبع هواه il a suivi ses passions. بدأ المؤلف هذا الكتاب Donc l'auteur commence ce livre avec بدعاء une invocation. فما هو Quelle est cette invocation اعلم رحمه الله sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il demande à Allah pour toi la miséricorde. Et la miséricorde est plus, importante que beaucoup de choses. Car celui dont Allah a fait miséricorde aura la réussite. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il est obligatoire pour nous. Donc les règles qui sont donc propres à la- à l'homme إما واجب sont ou bien obligatoires أو مندوب ou donc, euh, recommandées أو محرم ou interdites أو مكروه ou détestables أو مباح ou permises. المباح Ce qui, الأمر الشرعي لم يأتي لا على الإلزام ولا على الترك donc ce qui est permis, donc la législation n'en parle pas ni face à ce qui est obligatoire ou bien le fait de délaisser. والمحرم أتى أمر الشرع على وجه الإلزام بالترك Ce qui est interdit, la législation donc, nous oblige de délaisser cela. والمكروه أمر بالترك على غير وجه الإلزام Ce qui est détestable, la législation demande de l'interdire, demande de délaisser, sauf que c'est son obligation de délaisser. والواجب أمر بالش أمر على وجه الإلزام L'obligation, donc ici il y a un ordre de le faire donc, euh, obligatoirement. والمندوب أمر على غير وجه الإلزام Ce qui est recommandé, c'est un ordre sans que ce soit obligatoire. لذلك المباح لا شيء عليه فعله وتركه Donc le mubah, le permis, il n'y a rien en cela. Que tu le délaisses ou que tu fasses. والمحرم من تركه يؤجر ومن فعله يأثم L'interdit, celui qui le délaisse sera récompensé, celui qui le fait sera recommandé. والمكروه من فعله لا شيء عليه Le détestable, si la personne le fait, il n'aura aucune rien contre lui. ومن تركه يؤجر Et celui qui le délaisse sera récompensé. والواجب Et l'obligatoire, يؤجر من فعله celui qui le fait sera récompensé. ويأثم من تركه Et celui qui le délaisse sera donc euh, réprimandé. والمندوب Ce qui est recommandé, لا شيء على من تركه ويؤجر من فعله كم الأحكام التكليفية ها ما هي واجب ها محرم مندوب مباح بقي واحد المكروه هذا الذي سنتدرسها اليوم من الأمور الإيش؟ الواجب لا بد أن نعلمها من العلوم العينية لماذا يجب علينا تعلمها؟ لأنها عقيدة هي الأسئلة التي تسأل عنها يا عبد الله في القبر C'est les questions dont on sera donc le questionnaire. فتعلم Notre tombe. تعلم كيف تجيب Il faut que tu apprennes comment tu peux répondre. ليس من المعلوم أن الاختبار والامتحان تنتشر أسئلته Donc, ce n'est pas parmi les choses connues que les examens, donc les questions, euh, sont répondues. فإذا انتشرت أسئلته صار تسرب Donc si c'est répondu, ça va. تسرب في المعلومة Donc on va arrêter avec les معلومات, elles sont, elles sont connues ici. وما أصبح امتحان Donc c'est plus, c'est plus un examen, c'est plus des questions. الله رحيم بالعباد Allah est miséricordieux envers les serviteurs. أعلمهم بالأسئلة التي سيسألون فيها Il leur a donc fait connaître les questions qui seront posées. لا إله Une divinité à part Allah, حتى يستعدوا للجواب afin qu'ils soient, donc qu'ils soient prêts à répondre. ولذلك الذي لا يتعلم Donc celui qui n'apprend pas, هو الذي جعل نفسه في هذا الموقف donc c'est c'est lui-même qui, donc, qui s'est retrouvé dans cette situation. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل sache qu'Allah te fasse mise miséricorde, il est obligatoire pour nous de connaître quatre sujets. Donc c'est une éducation à tout à chacun. Il faut que tu les apprennes. Apprends à tes parents. Ton épouse, ta famille. Et ceux qui ont des droits envers toi. Tes frères musulmans. C'est comme ça que le conseil se fait. Chaque fois. Donc les gens vers les autres. وهذه صفة أهل الإيمان Voici donc les caractéristiques des gens de la foi. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل Il a dit qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. الأولى هي العلم La première est la science, والثانية هي العمل به la deuxième est la mise en pratique. المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إذا هنا كما ترجم La première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la, reli- la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec l'épreuve. العلم بماذا؟ La science de quoi العلم بما ينجيك عند الله يوم القيامة la science de ce qui va te sauver auprès d'Allah le jour dernier. Les sciences sont comptées en sciences qui sont profitables et en sciences qui ne sont pas profitables. Des sciences qui sont obligatoires et des sciences qui sont interdites. Des sciences qui sont permises, des sciences qui sont détestables ou recommandées et détestables. Et certaines qui sont permises. هذا العلم من العلوم الواجبة كما أن علم السحر من العلوم المحرمة Cette science fait partie des sciences obligatoires, de la même façon que la science de la sorcellerie est une science qui est interdite. فبهذا تكون الوصاية بالعلم الواجب العيني Donc الذي لا يسع المسلم جهله donc c'est une science qui est obligatoire pour tout à chacun, et chaque Il doit musulman faire, ne ouais, peut ouais. pas, chaque Ah. musulman il ne peut pas être ignorant de cette science. Donc voici les sciences qui sont les sciences qui sont profitables, qui sont celles qui sont il y a des sciences qui, donc, qui nuisent et elles sont interdites. Il a dit connaître Allah معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام وجعل لها قيد مهم جدا Et il a dit donc, connaître son envoyé et connaître l'islam. Ici, il y a donc un point qui est important. وهو قوله بالأدلة Le point important est avec les preuves. أي أدلة Quelles preuves الشرعية Donc les preuves qui sont افسحوا افسحوا de la الطريق الحاج législation. افسحوا الطريق الحاج Donc laissez passer les chiffres. ما كان يساعده في يده إذا بالأدلة الشرعية avec les preuves légiférées وليس بالآراء ce ne, donc ce ne sont pas avec les avis إنما يكون العلم بالأدلة donc certes les preuves sont pas avec la science avec وفرق les sciences sont avec preuves وفرق بين من كان يبني أمر على قال الله قال رسول الله Il y a une différence entre celui qui bâtit ses paroles avec la parole d'Allah et la parole Ouais, dont mais- Allah a dit, l'envoyé a dit, ومن يبني أموره على قال فلان قال فلان contrairement à celui qui bâtit ses paroles avec فإذا un tel a قيل dit, له un tel a dit. فإذا قيل له قال الله قال رسول الله Lorsqu'on lorsqu'on te dit, donc, euh, Allah a dit, et son envoyé a dit, يقول ولكن فلان قال كذا وفلان قال كذا et lui il te répond, mais l'autre a dit, et l'autre a dit. العلم قال الله La science, c'est Allah a dit, قال رسوله l'en- son envoyé a dit. قال الصحابة هم أولي العرفان Les compagnons ont dit, ce sont eux les gens de la connaissance. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة Donc la science n'est pas le fait que tu propages donc les divergences بين par, الرسول par idiotie بين الرسول وبين قول فلان entre, entre la parole du prophète et la parole d'un tel. العلم La science, C'est celle qui est bâtie à partir des preuves. Mais si un tel a dit, un tel a dit, chacun a sa parole. Tandis que Allah a dit, son envoyé a dit, voici donc la, parole de vérité, et qui donc tranche. Et ce livre, son auteur l'a bâti sur على الأدلة sur les preuves. وستجدون أنه سيمر بنا Et tu verras qu'on- donc, on- lorsqu'on verra ce livre, euh, فيها الأدلة الكثيرة on y retrouvera des preuves, énormément de preuves. ولذلك دائما تجدنه يقول في هذه الرسالة C'est pour ça qu'on retrouve toujours dans ce livre والدليل قوله تعالى la preuve en cela est la parole d'Allah. ودليله كذا Et sa preuve est ceci. والدليل على ذلك كذا Et la preuve en cela est cela. هذه الرسالة المختصرة Donc ce petit livre, ذكر هذه الكلمة فيها on y retrouve cette parole أكثر من أربعين مرة plus de 40 fois. وحصوها Et compte là. على أنها مختصرة Alors que c'est un petit livre. إلا أنه يؤكد على مسألة الدليل الدليل Afin, afin d'y mettre l'accent. La Ouais. preuve, la preuve. وهذا هو التأصيل Voici donc le, le fait de bâtir, de, أن أن تبني دليل أمورك ودينك على الحق de construire ta religion et tes choses à partir de la vérité. لا اتباع الخلق Non par le fait de suivre l'humain, la créature. بالأدلة الشرعية Avec les preuves légiférées. المسألة الثانية Le deuxième sujet, مهم. المسألة الثانية العمل به. La deuxième est la mise en pratique. تعلمت Donc, tu as appris, mais en pratique. Hein. Les fruits de la science sont les actes. Si tu ne mets pas en pratique, c'est un problème. C'est un châtiment. Donc là, le savant qui ne met pas en pratique sa science sera châtié avant les serviteurs. Il a appris pour qu'on dise de lui que c'est un savant. Pourquoi il n'apprend pas afin de mettre en pratique Et donc il prêche et il patiente. Voici donc les quatre points. La troisième, il dit inviter les gens. Tu as su Tu as mis en pratique donc maintenant, appelle. Enseigne tes frères musulmans. Annonce-leur la religion d'Allah. Il y a énormément d'ignorance chez les gens. Chaque époque qui vient, celle d'après, elle est pire. Allah Allah <laughs> C'est Allah qu'on demande de l'aide. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الصبر فتدمى الصبر Donc la quatrième est de patienter en cas de persécution due à cet appel. يا من دعيت Donc, يا من celui, تعلمت oh, celui qui enseigne يا من تعلمت et celui qui donc, euh, enseigne hein, وعملت et met en pratique ودعوت alors que tu prêches, لابد ان تصبر على الناس il faut que tu patientes. sur تصبر les على gens. جهلهم Tu patientes sur l'ignorance, تصبر على اخلاقهم tu patientes sur leur mauvais comportement, تصبر على تصرفاتهم tu patientes على تصرفاتهم donc, sur leur façon de faire, تصبر على انك تبغضهم في محبوباتهم فهم مقبلين على شهوات الدنيا وانت تحذرهم منها فهذه محبوبات Ils له patientent envers ceux qu'ils aiment. فهو يريد هذه الأشياء فيغضب من هذا الذي ينصحه Donc il va s'énerver car il aime ces choses-là. Toi, tu lui conseilles de ne pas faire ces choses-là. Il va donc s'énerver car, car il les aime. ربما طردوك Il va sûrement te- t'éjecter, donc te, te refuser. ربما تكلموا عليك ورفع الصوت Sûrement, il va parler sur toi en levant la voix. ربما آذوك Sûrement, il va te causer tort. أذى معنوي Donc, euh, le mari par sens, on parle par rapport au sens. بالسمعة Donc il va te faire une mauvaise réputation. Il va aussi te, causer du tort. Ah bah, Donc euh, gestuelle, gestuel, c'est-à-dire physique. Bah Par le fait de te frapper ou quoi. Les, envoyés ont été tués. Donc il faut pour toi, ton serviteur, que tu sois raffermi, que tu sois droit dans la religion d'Allah, et que tu mettre en pratique les ordres d'Allah et que tu fasses en cela. Allah dit ordonne le bien, réprimande le mal et passons sur ce qui t'arrive. Cela doit fait partie des fortes convictions. Patiente comme ont patienté donc les gens endurants parmi les prophètes. إذا ما فيك صبر لا تدعو S'il n'y a pas de patience en toi, n'appelle pas à Allah. لا بد. Il faut que tu patientes. هذه الأربع مسائل Ces quatre points, لها دليل elles ont leurs preuves. فنسمع Nous allons écouter. Donc, euh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-Asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. هذه سورة سورة العصر إلا الذين آمنوا تعلموا Donc, euh, Surat al-Asr. Donc, sauf ceux qui ont cru, ce sont ceux qui ont appris. وعملوا الصالحات Et qui, donc, qui ont fait de bonnes choses, de bonnes œuvres. Ce sont, هذه الثانية c'est la deuxième. تواصوا بالحق هذه الثالثة Et la troisième est ceux qui se recommandent la vérité. تواصوا بالصبر هذا الرابع La quatrième est ceux qui se recommandent l'endurance. سكر الاتصال نعم قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم Donc l'imam Shafi'i dit, rahmahullah, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. جيب يعني قال يعني قال فهنا يتبين Donc ici on voit clairement هذا الكلام الجميل الذي قاله الإمام الشافعي donc cette belle parole prononcée par l'imam Shafi'i. قاله ما قلت الجيب قاله لو جيب قال اسمح لي لأني أحاول أفهم جزاك الله خير هذا الكلام الذي تفوه به محمد بن إدريس Donc la parole prononcée par Mohamed ibn Idris est une parole importante, c'est une grande parole. لو رجعنا للصورة ووجدنا بدايتها والأصل إن الإنسان الذي خسر Lorsqu'on voit le début de cette sourate, par le temps, certes l'homme est en perdition. ما الذي ينجيك من الخسارة؟ Donc, qui va te sauver de cette perdition هذه الأربعة Les quatre points. قال لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه الصورة لكفتهم من الخسارة ونجد C'est pour ça que Mme Shafi'i dit donc, si seulement, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle aurait, aurait suffi. لأنك إذا علمت وعملت ودعوت وصبرت نجوت من الخسارة Car si tu as appris et tu as mis en pratique et tu as, œuvré- c'est-à-dire tu as appelé les gens avec cela et tu as patienté sur le mal que les gens te font, <coughs> tu seras sauvé. وهذا ألا يكفي في النجاة؟ Cela ne te suffit, ne te suffit pas pour être sauvé. قلوا بلى Donc détruit. بلى والله إذا هذه مسائل الأربع. Voici donc les quatre points. التي يجب علينا معرفتها. Il est obligatoire pour إذا لم نعرفها نأثم. Si on ne connaît pas ces quatre points, on sombre dans le péché. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل تجدون كم مره قالوا الدليل على ذلك ولا ما زال في البدايه أكثر من مرة Nous sommes euh, qu'au début du livre et pourtant on a vu plus d'une fois le fait de dire sache. أورد كلام البخاري Donc la parole de l'imam al-Bukhari, باب العلم قبل القول والعمل il a dit chapitre de la science passe avant la parole et l'action. من دي جميل. خلاص طب. فلا بد أن تتعلم Donc il faut obligatoirement que tu apprennes قبل أن تتكلم avant que tu parles وقبل أن تعمل et avant que tu mettes en action حتى يكون afin de عملك afin que ton action وقولك ta parole ainsi مبني donc, soit bâtie sur, على أدلة sur les preuves. طريقتنا في الترجمة جيدة بالنسبة لكم Est-ce que la traduction vous arrange comme ça طيب وي وي أي <laughs> لابد أن يكون كذا فمن, فمن تكلم قبل أن يتعلم لماذا يتكلم؟ Celui qui parle avant d'avoir appris pourquoi il parle ولو لم يتعلم alors qu'il n'a pas appris هذا عنوان الانحراف C'est donc là le chapitre أن يتكلم الإنسان بدين الله بالجهل Donc c'est le chapitre de l'égarement pour celui qui parle par ignorance. Tu ce qu'il n'a pas appris chez les savants. Donc quel est donc le résultat Quelqu'un vient te dire qu'il a sûrement lu. Est-ce que celui qui lit dans la médecine devient médecin Ou dans euh, autre domaine هل من قرأ الطيران يصبح طيار؟ Même chose dans, si, dans l'aviation, maintenant, si tu commences à lire dans l'aviation, est-ce que tu deviens donc aviateur لابد أن تتعلم عند أهل العلم Donc il faut apprendre chez les gens de science. وهذه المشكلة C'est un problème. أنه Donc un problème que إذا قبض العلم تصدر للناس الجهال lorsque la science donc, disparaît, bien élevée, les وتكلموا ignorants بغير علم prennent place et ils parlent sans science. فهؤلاء انظر الحديث تكلموا بغير علم Ils ont parlé sans science. هو تكلم Ils parlent. إذا هو متكلم Il est donc mutakallim. <laughs> c'est celui وليس qui parle. متعلم C'est un parleur, mais ce n'est pas, quel- c'est pas quelqu'un qui a appris. فخيركم من تعلم العلم القرآن وعلمه Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne. فمن لم يتعلم العلم كيف يعلمه Alors celui qui n'a pas appris la science, comment il va l'enseigner فيأتي الإنسان Une personne vient متعالم et il se prend pour quelqu'un qui connaît. غرته نفسه Donc en vérité, il s'est أنه يعرف il s'est perdu يتكلم lui-même. Il sait qu'il parle. غرته نفسه أنه يعرف يتكلم Il sait qu'il peut parler. فيقول ليس بحاجة تتعلموا عند العلماء Et il pense qu'il n'y a pas besoin, il dit qu'il n'y a pas besoin d'apprendre chez les ولا savants. تجالسوهم Et ça, ne- ça ne sert à, donc ça ne sert à rien de أنا s'asseoir chez les أنا ما savants. جلست عند العلماء ولا تعلمت عندهم Il dit moi, je ne me suis pas assis chez les savants, j'ai n'ai pas appris chez eux, وأنا أعرف أتكلم في الدين alors que je suis capable de parler en religion. هذا مسكين Cette personne est un miskin, لأنه يقع في الطوام وهو لا يشعر alors qu'en vérité il sombre dans des choses graves, alors qu'il ne ressent rien. فتجد من يأتيه ويقول كيف تقول كذا وأهل العلم قالوا كذا Des gens lui disent Comment tu dis ceci alors que les savants disent cela وهذه مشكلة C'est un problème. فهو يظن نفسه أنه مثل أهل العلم Il pense qu'il fait partie des gens de science. يستطيع أن يتكلم كما Il يتكلمون pense qu'il est comme eux, il pense qu'il peut parler comme eux parlent. هم يتكلمون بأدلة Les gens de science parlent avec preuve, وأنت تتكلم بهوى mais toi tu parles avec passion. أنت تتكلم من عقلك Tu parles à partir de ta raison. وتحسيناتك Est-ce que tu penses être bon وتقبيحاتك Est-ce que tu penses être mauvais وهم يتكلمون عن أصول Alors que eux ils parlent à partir de base. فعندهم التأصيل Ils ont donc, ils sont raffermés dans les bases. Donc c'est celles qui permettent d'amener donc les choses euh, détaillées. Donc toi tu détailles les choses alors que tu n'es pas, tu n'as pas raffermé sur les bases et après donc tu fais n'importe quoi. Donc ne te fais cause pas du tort. Car tu sais, tu sais, car tu sais parler. فهذا يدخل في من تكلم قبل أن يتعلم Donc cela entre dans la catégorie de ceux qui parlent avant d'avoir et- appris. وهذا الفرق Il y a une différence بين من entre ceux qui, يقدر العلم qui respectent, donc qui donnent euh, sa juste valeur à la science, ويقدر أهله ainsi que c'est les gens de science, les savants. فإذا لم يعرف قيمة العلم Celui qui ne connaît pas la valeur de la science, ستجده جريء على العلماء on le verra donc ne pas respecter les savants. والاعتراض على العلماء et il va se permettre de les dénigrer. Et il a en vérité donc des choix où il va, il en vérité sauver Il ramène les compréhensions de lui-même afin de répondre aux savants. Ça, c'est un problème. Il y a donc des catégories de ces gens-là. De cette façon, donc de cette catégorie. Je leur conseille donc qu'ils arrêtent cela et qu'ils reviennent donc il va été qu'ils euh, regardent ce qu'ils font mais plutôt qu'ils se raffermissent et plus encore hum ils peuvent être profitables mais des fois ils font plus de mal que de bien mais s'ils se raffermissent encore plus ils ont appris encore plus donc ils vont en vérité rectifier leurs erreurs. Et hein, Allah va bah, faire de eux des gens profitables parmi leur peuple. Donc il ne faut pas être orgueilleux. Et ne rejette pas. Arrête-toi. Et réfléchis sur toi-même. Et Allah qui sera profitable. Ben, si tu rajoutes, ah, ben, voilà ce qui est demandé. tu rajoutes Et dis ô oh mon Seigneur, rajoute-moi de la science, augmente-moi en science. نعم. اعلم رحمة الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاثة والعمل بهن الأولى أن الله Donc, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. <coughs> يجب علينا وجوبا لا عذر لنا فيه Donc c'est une obligation pour nous et on n'a pas d'excuse en cela. وليس فقط الذكر Ce n'est pas que pour l'homme, بل الذكر والأنثى donc c'est pour l'homme et la femme. لأنها تدخل في اسم الإسلام Car elle entre dans la, la domination de l'islam. طلب العلم فريضة على كل مسلم Apprendre la religion est une obligation pour chaque musulman. ويدخل في هذا Et il y entre à l'intérieur الكبير l'ancien, والصغير le jeune, والذكر l'homme, والأنثى la femme. فهم يوصفون باسم الإسلام Donc tous entrent dans la dénomination de l'islam. والذي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كلمة مسلمة ليست موجودة في الحديث Donc celui qui dit que le talab al-ilm est une obligation pour, est une obligation pour l'homme et la femme, Non. la femme n'est pas entrée dans ce طلب العلم فريضة على كل Donc la Muslim. science est obligatoire pour tout musulman. وهذا في شريعة الإسلام C'est donc la législation de l'islam. تساوي بين الرجل والمرأة Il y a donc euh, une égalité entre l'homme et la Oui. femme في شأن العلم dans le domaine de la science, وتلقي العلم le fait d'apprendre la science. فالمرأة La femme, والرجل l'homme سواء sont égaux. محترمة حقوقهم Et leurs droits sont respectés في تعلم الأحكام dans le fait d'apprendre les règles de la, de la religion. ولذلك هناك عالم c'est pour cela qu'il y a donc un savant et une savante. et c'est un revient vers elle. Tandis que dans les autres religions, il n'y a pas donc euh, les femmes qui sont comme ça. car ils ne leur donnent pas leur euh, droit. Et ils reviennent vers les hommes seulement. Tandis que les savants reviennent vers celui qui a de la science, رجل qu'il soit homme أو امرأة ou femme. والدليل على هذا Et la preuve en cela كثير في تاريخ الإسلام donc, est répandue dans l'histoire l'histoire de l'islam. عائشة أم المؤمنين Aïcha, la mère de croyants, مرجع les gens reviennent vers elle للكثير énormément, sur énormément de choses, وغيرها et autres encore, autres femmes. وعصور مليئة Donc il y a beaucoup de. Bien. Dans les siècles, il y a eu beaucoup de femmes. إذا العلم على الجميع Donc la science est pour tout le monde. نعم. الأولى أن الله رزق خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همنا بل أرسل, أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا, أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون, فرعون رسولا فأخذناه أخذا مبينا La première est le fait qu'Allah nous a créés, qui nous a accordé subsistance et qui ne nous a pas laissé sans but. En effet, il nous a envoyé un prophète. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. La preuve de ce sujet réside dans la parole d'Allah. nous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit à au messager, le saisit donc rudement. C'est-à-dire que tu n'as pas été créé comme cela. Eh, Mais tu as été créé pour l'adorer. Certains pensent que ils n'ont été créés que, comme- que comme ça. لم يؤمر ولا ينهى Il n'y a pas l'inter- il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'interdiction. وهذا فكر الدهريون Donc ça c'est le, le- الطبائعيون non, c'est la pensée أصحاب de الطبيعة ceux qui pensent qu'il n'y a rien après Dahri. الملحدون Ils pensent qu'il y a que la vie ici-bas. اللادينيون Ceux qui, donc les, les laïcs et les autres, ceux qui n'ont pas de religion. وأما الذي علم أن الله خلقه لأمر Parce que ceux qui savent qu'Allah leur a créé, leur a, les a créés pour quelque chose, pour un homme. Donc ils doivent obligatoirement répondre. Comment ils connaissent ces choses-là, les ordres d'Allah Par le biais des envoyés. Allah a fait de Mohammed le sou des envoyés. Donc il faut que tu saches ce que Allah t'a ordonné par la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa كمال صاحبك معك تعال أنت وهو هنا حتى يسمع تقدم نعم الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في إيه، عبادته إيه، إيه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا La deuxième, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. إذا هذا هو الأمر الثاني يدور على ماذا؟ Voici donc le deuxième point qui tourne autour de ها؟ des questions. خليكم معي الأمر الثاني يدور على ماذا؟ Donc la deuxième, le deuxième point tourne autour de. C'est une question. ها؟ أن الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. ها؟ إذا أمره بالتوحيد Donc son ordre envers l'unicité. ولذلك خلق C'est pour cela qu'il nous a créés. وما خلقت الجن والإنس إلا إلا جعل Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils يقول m'adorent. ابن عباس كما في تفسير ابن كثير وابن جرير الطبري أيضا ذكر يعبدون أي يوحدون ابن عباس رضي الله عنهما قال dit dans le tafsir Tabari يعبدون دونك Kathir سي فيما donc Yuwahidun, cest a Troisième point, وثالثا أن من أطاع رسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب, كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رجى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب, إن حزب الله هم المفلحون La troisième, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit en l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme allié ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, pas même ses plus proches parents. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Cela sont ceux à qui il a écrit la foi dans le cœur et ceux qu'il a secourus. Et il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. <clears throat> Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. على ماذا يدور هذا؟ Ce point tourne autour de quoi انظروا أول ما بدأ في مسألة ثالثة أن من اتبع إن من أطاع الله واتبع الرسول donc le début de ce 13e point commence par celui qui obéit, à Allah et suit le prophète. Donc la sincérité et le suivi. Il y a un autre point aussi. le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah. Donc ce sont pour les, pour les personnes croyantes Même si ces titres ne فولاء sont الدين proches. مقدم على رابطة الأبوة ولو كانوا آباءهم أو إيش أو إخوانهم رابطة الأخوة أو Le fait d'être allé en religion passe avant donc les liens familiaux, le père, أو إيش إذا كل الروابط الأخوة donc tous والأخوة ces liens, والأبوة père, والبنوة frère, enfant, والعشيرة proche, والتجارة والأموال commerce, les والأهل les كل familles, شيء tout. الدين مقدم La religion هذا passe هو avant tout حزب cela. الله Ce sont eux donc les alliés d'Allah. مو حزب الله اللي في لبنان ظاهرة On ne parle pas donc euh, du Hizb d'Allah qui est au هذا Liban, هذا حزب الشيطان car cela, donc ce Hizb est Hizb Shaitan. لأنهم أهل إرهاب Car ce وتفكير sont des وعبث terroristes والإسلام لم يأمر بهذا et l'islam ne, ne, ne leur donne pas cela. وعقيدتهم عقيدة شركية En plus cela, donc ce groupe-là a plusieurs dogmes, plusieurs croyances. يستغيثون بعلي والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم Ils demandent à Ali et à Hussein radiyallahu anhum. وعقيدة الرفض معلومة Et la Aqidah des Rawafid est connue. إذا هذا هو الحزب الصالح الذي يتحزب للحق Voici donc le parti pur qui en vérité donc euh, وهذا هو est- est- هذا حزب il est الله ما accroché à عندنا la أحزاب vérité. ما عندنا Nous n'avons pas de Ah, la parti. Hizb. Voici donc juste ce جماعات parti. المسلمين C'est le groupe des musulmans, le parti d'Allah. فنحن أهل السنة والجماعة Nous sommes les gens de la sunna et du consensus. ولسنا أهل السنة والجماعات Nous ne sommes pas les gens de la sunna et des groupes. انتبهوا من الذين ينتسبون للإسلام جماعة كذا جماعة كذا ما عندنا À جماعة ceux qui prétendent donc qui s'ass- نحن أهل s'assimilent à السنة l'islam, والجماعة mais ont plusieurs groupes. والجماعات الأخرى نقول اتركوا هذه الأفكار وتعالوا إلى كلمة الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا donc nous leur demandons de délaisser ces, idées-là et de revenir tous à la hanse d'Allah et de s'unifier sur une seule parole. Délaisser donc euh, les, les, dispersions, les divisions et revenir à une seule parole. Cela est clair. Pourquoi les gens se divisent Pourquoi ils se divisent Pourquoi ils se dispersent Car ils ne veulent pas la hanse d'Allah. كل عنده حبل تمسك به Donc chacun a une hanse avec laquelle, à partir de laquelle il s'accroche. حبل المصلحة Donc c'est la hanse de la maslaha, c'est-à-dire de son, de son Habl bénéfice siyasa. personnel. Il aime la politique, حبل السياسة la politique, non. حبل المال les biens, l'argent. حبل الوجاهات والمناصب Donc le, le fait d'être une personne connue, لكل وجهة des places, chacun a sa façon de faire. ارجعوا ارجعوا Délaissez tout cela اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا et accrochez-vous tous ensemble. à فلما la hanse تركوا d'Allah, حبل et ne vous الله divisez, ne vous divisez pas. تفرقوا Donc lorsqu'ils ont délaissé la hanse d'Allah, ils se sont divisés. حبل الله كتابه وسنة نبيه La hanse d'Allah et son livre, ainsi que la sunna du prophète. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة J'ai j'ai laissé chez vous ceux dont, si vous vous y accrochez, vous ne- vous ne- vous n'allez pas vous égarer après moi, le livre النبي d'Allah et ma sunna. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق ذكر ثلاثة فرقين تفترق Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donc mentionné 73 sectes qui se divisent. الصحابة سألوه عن الناجية واحدة Donc il a juste, les compagnons ont juste demandé celle qui sera sauvée. لأنك إذا عرفت الحق وتمسكت به Car تبين si لك tu connais la خلافه vérité et que tu t'accroches à cette vérité, tu connais donc ceux qui encore en divergence de soi. Ils n'ont pas posé les questions sur les autres sectes, comment elles sont. Ils ont demandé où est l'autre secte, quelle est celle de la celle de vérité, afin de être, d'y être sauvé. Est-ce qu'il les a délaissés comme cela ou bien leur a montré clairement quelle est cette Il a dit donc euh, celle dont je suis moi actuellement ce jour ainsi que mes compagnons. Tout simplement. Donc euh, regarde en toi-même. Fouille. Est-ce que tu es comme, comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons Si cela est, on continue comme cela. Sinon, attention, ne meurs pas. Donc, sans, que tu sois dans la vérité. La vérité est claire. Le Coran est, il est là, ainsi que la Sunna. Et à chaque fois que quelqu'un te dira quelque chose, dis-lui où est la preuve celui qui est dans la vérité, lui, cela ne lui touche pas. Il te dira, Allah a dit et son envoyé a dit. Tandis que celui qui n'est pas dans la vérité, il s'énerve. Il dit, pourquoi tu ne crois pas Il lui dit, je ne te suis pas. Et je ne serai pas questionné sur toi. سيسألني الله Allah me questionnera, أتكلم بدليل donc pas avec, je parle avec preuve, ولا أقول et je ne dis pas, آه آه لا أدري سمعت الناس يقول je ne dis pas, ah, ah, je ne sais pas, je dis ce que les gens ont dit. J'ai entendu les gens dire. انتبهتم؟ <coughs> Donc d'accord انتبهتم؟ Vous avez compris كونوا على علم Donc faites attention à cela. هكذا السني Voici donc la personne de la هكذا sunna, الحديث les gens du hadith, هكذا السلفي les salafis, على الدليل ceux qui sont à partir de la, preuve, ils veulent la vérité. Ils respectent cela. je ne te respecte, mais simplement, je ne te suis pas aveuglément. Apprends-moi afin que je fasse partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi Dis, celle-ci est ma voix. J'appelle Allah avec clairvoyance. Euh. Cela est la science moi et ceux qui me suivent. Donc tous les gens qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont avec la voyance avec science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Et tous ceux qui ont suivi donc, ont appris. Voici donc la science. Et les compagnons ont appris cela Les tabrines à ceux qui les ont succédés. Jusqu'à ce que cela nous arrive par le biais des savants dans les assises. Les assises. Les assises font des écoles. Ah, donc cette assise est une école. Et la le meilleur rassemblement, est dans la mosquée, dans les maisons d'Allah. Et quelle, est, quelle meilleure parole est que de faire d'appeler Allah اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جمع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى ليعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه وذلك قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاث ثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiya, Milat Ibrahim, consiste à adorer Allah l'unique en lui vouant un culte sincère. <laughs> الحنيفية بالتوصيل La Hanifiya, c'est le fait de se détourner du shirk pour aller vers le shirk. Mais donc, c'est le penchant. Quand on dit Hanifiya, mais qu'on est pur. Mais, Le fait de se dévier et de pencher vers le tawhid en délaissant le shirk. أبو أسماء من طلبة العلم الجيدين جزاه الله خير حياه الله نعم Donc euh, c'est cela qu'Allah a imposé à toute l'humanité et c'est la raison pour laquelle il l'a créé. Comme il a dit lui-même, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme m'adore signifie m'unifie. En outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah. Et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme, qui consiste à adorer une autre divinité avec lui. La preuve réside dans la parole d'Allah, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est nécessaire pour toute personne de connaître, هذه الحنيفية voici donc notre al-Hanifiyya, توحيد c'est l'unicité. لا شك فيه Il n'y a pas d'associationnisme en ما هو أعظم أمر أمر الله به وما هو أعظم نهي نهى الله عنه Quel est le plus grand ordre qu'Allah a donc le propriétaire de la 206 crise 569 DFZ 59 doit la déplacer immédiatement. Barakallahu fik. يا إخوة Donc aux frères, لابد il est obligatoire نحترم المكان de respecter les endroits, نحترم المسجد la mosquée, أماكن المسجد donc les endroits qui entourent la الصوت la voix, le son, الأجهزة les, les appareils, بعضها les uns dans les autres, الطريق la, donc la route, المواقع les parkings, الحي le quartier, ce sont des bases chez nous et de nobles comportements. Même si tu dois te, garer très loin d'un kilo. Ne te gare pas près de la mosquée alors que tu gênes quelqu'un. <coughs> Car il est possible que les gens invoquent contre toi. Comment vous voulez alors que vous, êtes, que vous agréez notre votre rassemblement قل كيف وأنتم مرضي عن اجتماعكم كذا نعم. وترجمها آه، صح كيف وأنتم مرضي عن اجتماعكم Comment vous êtes alors qu'on agrée votre assise Oui. C'est طيب استمروا واحترموا الذي عنده السيارة يخرج الآن قطعتم الدرس عليه إصلاح هذا Qu'on continue, Inch'Allah. قطعتم الدرس علينا يصلح هذا Donc, Est-ce que est-ce que c'est bien le fait de couper comme ça donc, le, le cours إن أتى إعلان مرة أخرى سأوقف الدرس Donc s'il y a encore une seconde annonce, donc le chiffre arrête le DAS. لماذا؟ Pourquoi لأن العلم يدعو بالعمل Car la science appelle à l'acte. وإذا لا نعمل لماذا نعمل؟ Si on ne met pas entrer en application, alors pourquoi on apprend الله يحفظك Qu'Allah nous guide. إذا ما هو أعظم سؤالي الأول ما هو أعظم أمر أمر الله به وما هو أعظم نهي نهى الله عنه Quel est l'ordre le plus important qu'Allah a donné- a ordonné, donc, et aussi quelle est donc, l'interdiction, toujours aussi la plus grave, Ah. qu'Allah a interdit أعظم أمر أمر الله به التوحيد وما دونه من الأوامر هي تابعة له La chose la plus importante qu'Allah a ordonné c'est l'unicité. Et tout ce qui est en deçà de cela suit, donc, suit cette unicité. L'interdiction la plus grave qu'Allah a interdit, donc c'est le shirk. Et tout ce qui est interdit vient en deçà. أعظم نهي الشرك قتل النفس الزنا الخمر من الأمور العظام لكن الشرك أعظم آه. طيب واصل الآن سينتقل إلى البيان والتفصيل Maintenant, nous allons dans les explications et les détails. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد لا لا لا كل بعدين تأتي في الأصل تشرح طيب Donc si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est nécessaire pour toute personne de connaître. نقطة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك في الدنيا أو في القبر Si on te dit, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans ta tombe, car la réponse n'est pas la parole. La réponse est que tu aies une ferme conviction dans cela. Donc certains pourraient penser qu'il suffit de le connaître et que dans la tombe on pourra répondre. On demande d'avoir le raffermissement. الجواب اعتقاد وعمل La réponse est donc euh, la, la- le dogme, la croyance et l'acte. ولذلك فسنيسره لليسرى Et pour cela, Allah donc facilitera, donc nous allons faciliter, nous allons lui faciliter donc le fait d'arriver à la facilité. نعم Donc réponse, c'est le fait que le serviteur connaît son, son Seigneur, sa religion, son, son prophète Mohammed. الأصل الأول معرفة العبد ربه. فإذا إذا قيل- الأصول الثلاثة هنا ما هي؟ Donc quelles sont les trois bases معرفة الله معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة أكملوا الشرعية هناك أدلة عقلية هناك أدلة فلسفية هناك أدلة منطقية هناك أدلة كونية هناك أدلة لكن المعني هنا بالأدلة ما هي الأدلة الشرعية آية في كتاب الله محكمة Donc quelles sont les, les preuves Quelles sont les preuves légiférées C'est donc un verset clair, muhkam, donc clair, أو dans le livre d'Allah, أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة ou une sunna authentifiée par le prophète sallallahu alayhi wa أو sallam, إجماع معتبر ou un consensus reconnu, أو قياس صحيح ou une analogie qui est véridique. هذا الذي عليه الاعتماد في الأثر Voici donc euh, à à partir des preuves à partir desquelles on s'accroche dans les, dans les traces, c'est-à-dire dans les textes. ما هي الأدلة؟ Quelles sont les preuves مم. آية في كتاب الله محكمة يعني ليست منسوخة Un verset clair, donc qui n'a pas été abrogé dans le livre d'Allah, أو سنة صحيحة يعني ليست ضعيفة une sunna authentique qui n'est pas faible, أو إجماع معتبر et un consensus reconnu, غير معتبر لا s'il n'est pas reconnu, donc on ne le prend أو قياس صحيح pas. ainsi qu'une analogie qui est véridique, قياس فصل لا s'il n'est pas véridique, donc s'il est facile. وهذا مبحث أصولي C'est donc euh, des recherches de base. مم. نعم الأصل الأول معرفة العبد ربه فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته الرب هو المرب آه، انتبه. Non. Donc, si on te demande qui est ton Seigneur, réponds alors mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. وهو معبودي ليس لمعبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سواه سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم Et donc il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors de lui. La preuve réside dans la parole d'Allah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. L'univers est toute chose autre qu'Allah. Et je suis un élément de cet univers. رب جميع العالمين Donc Seigneur de, tout- de tous les mondes. تربيتهم وتولاهم Donc toute leur éducation, ça leur leur واعتنى parcours. بهم وغذاهم Allah donc s'en occupe. أسال الدماء في عروقهم Donc le sang qui coule dans, dans nos veines, وجعل النفس يدخل في صدورهم ainsi que euh, l'air qui entre dans le poitrine. On voit. Donc il a fait que l'on voit avec nous Et aussi avec nos oreilles on l'entend. Et on raisonne. Donc on, avec nos Et aussi on profite de nos membres. Voici donc le Seigneur des mondes. Voici donc le Seigneur des mondes. Donc, louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc ici le le donc c'est complète. Car c'est lui qui est donc celui qui mérite et aussi le fait de faire les que ce soit chez les humains, les donc tout, ce qui est dans la mer, tout ce qui est sur la terre. عالم جميع العوالم بالحيوانات Tout ce qu'il y a والدواب والنباتات parmi les animaux et autres. ما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها Donc euh, même une feuille qui tombe, Allah le sait, هو خالقها car c'est lui qui l'a هو créé. الذي ربى الأشجار C'est lui qui a fait pousser ces وهو arbres, الذي أجرى الأنهار c'est lui qui fait couler les ruisseaux, وهو الذي جعلنا نتكلم c'est ونعيش lui qui fait de nous des personnes qui parlons, لا qui, qui إله vivons, إلا الله une divinité à part Allah, وتجد من يشرك بالله et tu vois donc des gens qui ويترك associent أمر Allah الله et qui délaissent ce qu'Allah a ordonné ولا يستقيم على أمره Et il n'est pas, il n'est pas assidu et droit يعيش في هذه aux heures الحياة d'Allah. دون هدف Il vit dans cette vie ici-bas Allez, sans ça but va. précis. فهو من المجرمين Il fait partie des personnes non perverses. ولم يتعبد لله رب العالمين Et il n'adore pas Allah, le Seigneur des mondes. ورب العالمين Il est le Seigneur des mondes. والرب اسم يشمل أشياء كثيرة Donc le mot Rab, Seigneur, comprend et comprend englobe beaucoup de choses. Allah, et Allah ne, se, se dit que pour Allah. Mais la maison a son Seigneur. Alors tu es le Seigneur de cette maison, ou le maître. Le maître Et l'épouse dans la maison, c'est la maîtresse de la maison. <coughs> وهذا تستعمل في العرب Les Arabes utilisent ce mot-là. في لفظ العربية الرب هو من يتولى الشأن Donc en arabe, Rab, donc c'est celui en vérité qui, Wow. qui gouverne cette chose-là. Celui صاحب qui est responsable. الإبل رب الإبل Celui qui possède des, des, <laughs> وصاحب des chameaux. البقر رب البقر La même chose pour ceux qui possèdent des vaches, donc il est appelé comme ça. وصاحب البستان كذلك La même chose pour celui qui possède des jardins. والمسؤول عن الأسرة يسمى إيش؟ رب الأسرة Et celui qui est responsable d'une Ah, famille, voilà, on bah. l'appelle Rabbul Usra. وهنا التربية Donc euh, ici l'éducation, il y a. لكن من الذي رب الجميع؟ Et qui éduque tout cela Tout le monde. هو الله Tout ça, c'est Allah. إذا هذا معنى الرب Voici donc le sens de Rab. وهنا سيأتي في معرفة ذلك ثلاث أنواع من أنواع التوحيد Donc ici on verra trois types d'unicité. هل تعرفون أنواع التوحيد Connaissez-vous les trois types d'unicité وتفصيلها ainsi que ses bases, ses, ses شرحها détails, ses explications أذكرها لكم مختصرة في التعريف Donc Shir va donner donc les, les définitions de façon succincte. واحد Premièrement, توحيد الربوبية l'unicité de la, de la seigneurie. اثنين Deuxièmement, توحيد الألوهية l'unicité de la divinité. ويسمى توحيد العبادة Et on l'appelle aussi l'unicité de l'adoration. ثلاثة Troisièmement, توحيد الأسماء والصفات l'unicité des noms et des attributs. أما توحيد الربوبية Tandis que l'unicité de la seigneurie, وهو إفراد الله بأفعاله c'est le fait d'unifier Allah par ses actes. هو الخالق C'est lui le créateur, هو الرازق le- celui qui donne la subsistance, هو المحيي qui donne la vie, هو المميت il la reprend. ولكن الذي يؤمن بهذا التوحيد Celui qui croit en ce, ce type d'unicité لا يدخله دين الإسلام ne le fait pas entrer pour cela pour longtemps. Car beaucoup de gens connaissent cela. Donc le fait qu'il donne la vie, qu'il la reprend, le fait que c'est lui qui crée, c'est qui donne la subsistance. Mais ils ont d'autres divinités et ils pensent et ils croient que ces divinités nuisent et aussi elles font profiter. Certains invoquent pour les envoyer نوح وإبراهيم وموسى وعيسى Donc, Ibrahim, Moussa, Issa, وهناك من يدعو الملائكة des gens invoquent les anges. وهناك من تعلقت قلوبه بالناس أن يستطيع يغفر له يستطيع يرحمه يستطيع يسهل Il y a des حياته gens dont les cœurs sont accrochés aux gens. car Ils pensent qu'ils peuvent donc euh, faire des choses pour eux. كونك آمنت أن الله محييك ورازقك لماذا لا تعبده هو وحده لا شريك له Si tu acceptes de dire que Allah donc, euh, t'a donné la vie et tu la reprends ou autre, وهذه pourquoi tu n'adores pas وهذه هي عقيدتنا Alors que c'est notre dogme أن نؤمن بإله واحد de croire en un seul Dieu. هو خالقنا C'est lui qui nous a créés, وهو الذي نصلي له واسجد donc c'est pour lui que l'on prie, c'est pour lui qu'on on- on se prosterne. فمن لم يخلقنا Celui qui ne nous a pas ولم créés, يرزقنا il ne nous donne pas la subsistance. لا يستحق منا Il ne العبادة mérite pas pour- de notre part l'adoration. الذي خلقنا ورزقنا هو وحده الذي يستحق أن نصلي له ونسجد Donc celui qui nous a créés et qui nous a la subsistance, c'est lui seul qui mérite que l'on prie ou qu'on adore. وندعوه وحده Et on l'invoque seul. الذي لم يخلقك ولم يرزقك ولم يحييك ولم يميتك ما علاقتك به Donc celui qui ne t'a pas donné la vie, ni l'a repris, ni te, ni te donc, ne, ni t'a créé et autres, pourquoi alors on le- لا ينفعك ولا يضرك il, ne, il ne sera pas profitable ونهينا عن هذا on a été, Donc il nous a été Allah interdit de faire Ta'ala. cela. Allah dit الله جي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من المشركين من الضالين Il n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne te sera pas profitable, ne, ce qui ne te- ne va pas te nuire. Et si tu le fais, ولا تدعو من دون الله إن فعلت فإنك إذا من الظالمين donc, et si tu fais, donc tu feras donc partie des injustes. c'est-à-dire parmi les polythéistes. هذا توحيد الربوبية انتهينا منه Voici donc le tawhid de l'unicité. On a terminé avec cela. انتهينا Euh, ننتقل le للقسم الثاني tawhid de la seigneurie. توحيد الألوهية Maintenant, nous passons au deuxième type, l'unicité de la divinité. Et C'est le fait d'unifier Allah dans nos actes à nous, nos paroles, nos actes, nos cœurs, nos biens. لأجل الله وحده لا شيء. Tout cela pour Allah seul sans فلا ندعو إلا الله. ولا نحلف إلا بالله. ولا نستغيث إلا بالله. ولا نسأل الشفاء إلا من الله. ولا نذبح إلا لله. ولا تلتفت قلوبنا إلا إليه. رغبة ورهبة. خوفا وتوكلا. par peur. Par, خوفا par peur aussi, وتوكل par par إخلاص ويقين sincérité et vérité. هذا كله لله Sincérité et certitude. Et tout cela, وهذا توحيد الألوهية voici donc le tawhid donc de la, nivi- de la divinité. وهناك النوع الثالث Troisième type ici, توحيد الأسماء والصفات c'est l'unicité des noms et des attributs. نؤمن Nous croyons أن لله أسماء حسنى qu'Allah a les plus bons noms, وصفات علا ainsi que des, de, de, de grande qualité. On ne les connaît pas. Alors lui-même s'est appelé comme cela. Donc il les a mentionnés dans son livre. Et son envoyé aussi les a mentionnés. On croit en cela. Rien n'est égal à lui. Il est le voyant. Donc il est l'audient et le voyant. لا نؤول ولا نمثل ولا نشبه Nous n'allons ولا pas changer le sens, nous n'allons pas donner de semblant, nous n'allons pas altérer. هذا عقيدتنا Voici donc le dogme. وهو خير لنا Et, خير لنا et cela est meilleur pour nous. أن نحيا ونموت على هذا. Que nous vivons et nous mourrons en cela. صافية Donc euh, un dogme pur. كنا عند شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز باز Donc j'ai été chez Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, وقرأنا هذه الرسالة عليه et nous avons lu ce livre sur lui. فأول ما قال لنا كلمتين La première chose qu'il nous a dit, c'était deux paroles. قال هذه تكفي العام Cela suffit pour le commun du musulman. هذه الرسالة الأصول الثلاثة Donc ce livre suffit تكفي المسلم العام البسيط أن يعرف عقيدته pour le, mus- pour le commun du musulman afin qu'il connaisse sa aqidah. فإذا عرفها فهو على خير S'il connaît à travers ce livre ce dogme, il, est, donc il fera partie des gens du bien. فالحمد لله أن اجتمعنا نقرأها ونستفيد منها. Alhamdulillah, nous nous sommes ra- rassemblés afin de lire et de profiter de cela. وهذا جيد بالنسبة لك Cela est bien pour le, le converti, le nouveau converti, Que tu assistes à un cours en du qui a trop Écoute, donc, de tes deux oreilles. Donc, euh, et aussi que, ton cœur et ta raison en soient aussi présents. Bah, c'est une occasion pour toi, ne la perds pas. Donc c'est valable pour tout le monde. Donc c'est valable pour nous tous. Et aussi. Donc c'est valable pour nous tous. <laughs> وأنت كذلك نعم. نعم طيب. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آه Et si on te demande qui est ton Seigneur, réponds alors mon Seigneur. Ouais. هذا مهم آه. تجاوزت إذا قيل لك ما عرفت ربك فجمع راسك Non, Et si on te demande donc, comment tu connais ton Seigneur, il dit par ses signes et par ses créatures. <coughs> Donc ce n'est pas juste mon cœur qui m'a dit, qui m'a fait connaître mon Seigneur. Si les raisons, donc les cœurs, c'est leur Seigneur, il y a donc euh, des gens qui sont doués de raison, au Japon, en Inde, en Russie, mais pourtant ils ne sont pas dans la religion d'Islam. Et ils ne connaissent pas leur Seigneur. Bah, Certains adorent des vaches. Cela existe. Ah, bah, bah, Certains adorent des vaches. Certains adorent des avec des idoles. Ah, donc, pour toi, il est très intelligent. Il est très intelligent, il peut, donc il peut inventer des choses. Ingénieur. Ingénieur. Il est ingénieur. ما نفعنا انه انجينيو Sinon il n'aurait pas été confiable pour lui alors qu'il est ingénieux. Il ne connaît pas son Seigneur. Il ne connaît pas son Seigneur. ما عرف ان الذي خلقه خلقه لان يعبده وحده لا شريك له Il ne sait pas que celui qui l'a créé, l'a créé afin qu'il l'adore sans associer. فهو عاش الحياه للحياه Il vit que pour la vie. Donc il est ici pour cette vie. ولكن خلقك الله لتعيش الحياه من اجل الاخره Allah t'a créé en réalité pour que tu vives pour l'au-delà. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره Donc recherche donc, ardemment ce que Allah nous t'a- donc ce qu'il y a auprès d'Allah pour l'au-delà. ولا تنسى نصيبك Et n'oublie pas ta part de la ton vie d'ici-bas. الليل والنهار والشمس والقمر الليل الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته والسماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وربه هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Donc, et si on te demande ensuite comment as-tu connu ton Seigneur, réponds par ses signes et ses créatures. Et parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les sept cieux et les sept terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. La preuve se trouve dans la parole d'Allah. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune.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 Ne vous donnez donc pas d'ego alors que vous, alors que vous savez. عرفت بآياته ومخلوقاته الشمس عظيمة On connaît Allah par ses signes et ses créatures, le soleil est très القمر grand, la lune. هذه المخلوقات العظيمة هي ليست التي خلقتكم Ces créatures, ce ne sont pas elles qui, qui nous ont créés. لا تسجدوا للشمس ولا On ne va pas se prosterner pour ces, créan- ces grandes créatures, le soleil et la lune. الذي خلقها Celui qui les a créés, هو الذي يستحق العبادة. c'est lui qui mérite d'être adoré. ولذلك ختم الآية الثانية C'est pour ça que le deuxième verset termine par N'est-ce pas que à lui appartient la création et l'ordre Donc il faut que tu, sois droit comme il t'a été demandé. Donc sois droit comme il t'a été demandé. Ce dont Allah t'a ordonné. Si tu délaisses l'ordre, donc tu seras en vérité face à un châtiment, ou plutôt une menace. Qu'ils prennent garde ceux qui désobéissent à son ordre. Afin qu'une turbitude ne leur touche pas. Que leur atteigne un châtiment douloureux. Donc l'ordre, c'est le fait, donc est obligé de suivre. Si tu délaisses, donc tu as donc innové. Ou bien si tu as innové dans cet ordre, tu donc si tu as quelque chose de nouveau, tu as innové et cela sera rejeté contre toi. Quelle est la preuve en cela Celui donc, qui amène quelque chose de nouveau dans notre corps, c'est dans notre esprit, alors que cela ne fait pas parti, lui sera rejeté. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre, ce qu'il y a entre, en vain Ceci est le doute, le- le- la, le- la croyance de ceux qui ont mécru. فويل للذين كفروا من النار Et malheur à ceux qui ont mécru, malheur au feu. إذن اعلم أن الكون لم يخلق عبثا Donc sache que cette création n'est pas venue en vain. حكمة بالغة كما تقول Il y a derrière cela, donc, donc il y a un, une, grande, hikmah, une grande sagesse. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق بالعبادة. Donc Ibn Kathir الله dit celui qui a créé ces choses est le seul digne d'adoration. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة هنا لا تتقوى كثير مثل التجديد طيب عشان نستفيد إذا بطلت القراءة تخلص شوي وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام Donc quant aux différentes formes d'adoration, d'adoration comme l'islam, la soumission, مراتب الدين les étapes de la religion ثلاثة sont au nombre de trois. الإسلام L'islam, والإيمان la foi والإحسان et l'ihsan, la bonté. وأنواع العبادة Et les types d'adoration كثيرة sont, sont nombreuses. أصولها Leurs bases على أربعة sont, tournent autour de quatre points. عبادات قولية Adoration donc faite euh, par la voix, وعبادات فعلية adoration donc faite par les actes, وعبادات قلبية adoration du cœur, وعبادات مالية adoration euh, faite avec les biens. بسم الله والإيمان والإحسان. Et la foi et la bonté. فالإسلام الأمور الظاهرة L'islam sont les choses qui sont apparentes. والإيمان العقائد الباطنة في القلب Et, et la foi sont donc les croyances qui sont intérieures. فالإسلام مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الصيام مثل الحج أعمال ظاهرة أركان الإسلام الخمسة Comme par exemple donc les piliers d'islam, donc la prière, le jeûne, le hajj, euh, la zakat, أركان الإيمان الستة les six piliers de la foi, أن تؤمن بالله que tu crois en Allah, وملائكته ainsi que ses anges, وكتبه ses livres, ورسله ses envoyés. هذه أشياء قلبية Ce sont des croyances du cœur. وباليوم الآخر Le jour dernier, والقدر خيره وشره le destin qu'ils seront bons ou mauvais. ومنه الدعاء والخوف والرجاء. هنا بيبين أربع بيبين أنواع للعبادة Ici, il montre donc des types de- d'adoration. Donc, euh, donc, et parmi ceux-là, donc les invocations, la peur, l'espérance, le tawakkul, الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Donc, euh, en français, ici, donc, euh, l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir. احسبوا احسبوا كم نوع سيذكر ربما يذكر 14 نوع من أنواع العبادة Donc ici parmi les signes, donc, il y a l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le كم désir, صار؟ نفسه احسب l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, la demande d'aide, de protection, de secours, le sacrifice, le serment et autres formes d'adoration qu'Allah a ordonné d'accomplir sont toutes pour Allah, la preuve réside dans la parole d'Allah, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquent donc personne avec Allah. كم ذكر؟ هذه تفصيلية Donc ici elles sont détaillées. والأربع اللي ذكرت لكم تأصيلية Tandis que les quatre premières c'est de base. هذه أصول الأنواع Elles sont les bases de ces, ces catégories. واللي هو ذكر تفصيل في الأنواع Tandis que les dix qu'on a déjà fait, elles sont شيء يدخل في الأموال شيء يدخل في القلوب شيء يدخل في الأفعال شيء يدخل في الأقوال Donc on retrouve ici donc les paroles, on retrouve les cœurs. Ce qu'il y a dans les cœurs, on retrouve ici les actes. لماذا ذكر ال 14 نوع؟ Pourquoi ici, le Cheikh a mentionné les 14 مع أن لو points تأملنا أنواع العبادة تفصيل كثير Si on médite, on retrouve plus que ça, encore plus de types que ça. لماذا ذكر هذه الثلاث؟ Pourquoi il est mentionné spécialement ces 14 points لأنها المنتشر الانحراف عنها في وقت Car l'égarement était répandu à travers ces points-là, إلى يوم الناس jusque, jusque maintenant. وسنأخذها وسنشرحها Et on verra cela avec هو l'explication. الآن كل نوع ذكره سيذكر أدلته في التوحيد Donc euh, chaque type ici sera donc, euh, démontré avec ses preuves dans le Tawhid. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا الدليل الدعاء المساجد لله فلا تدعو معه لا يجوز أن تقول يا نوح oh يا عيسى oh يا محمد oh de إذا كان هؤلاء الأنبياء لا يجوز أن تناديهم فكيف غيرهم؟ Si il est interdit de- d'invoquer les, les, les, les- les prophètes, alors que dire d'autres que eux هل إبراهيم قال يا نوح؟ Est-ce que Ibrahim a dit au Nuh هل عيسى قال يا إبراهيم؟ Est-ce que Isa a invoqué, a dit au Ibrahim هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا إبراهيم يا نوح يا عيسى يا موسى Est-ce que le هل prophète نداهم؟ sallallahu alayhi wa sallam a invoqué un seul de ces, de ces prophètes كيف الآن إذا حذرنا قال أنتم تحبوا الصالحين؟ Alors que dire que si on les prévient, ils disent vous n'aimez pas les personnes ah, pieuses Nous aimons Allah et les personnes pieuses. Bah, mais simplement nous ne les passons pas à la place de notre Seigneur. Ce sont des envoyés alors qu'ils n'ont pas fait ça les envoyés. Ils invoquent Allah. C'est pour cela qu'Allah les a envoyés Tous les envoyés, Allah les a donc, euh, envoyés par pour et pour l'unicité. ما الدليل على ذلك؟ Quelle est la preuve en cela قال تعالى Allah dit ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Nous avons envoyé pour chaque communauté un prophète afin qu'ils disent adorer Allah et éviter les paroutes. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل والدليل قوله تعالى إذا من صرف شيء لغير الله مشرك والشرك والشرك كفر ما الدليل على ذلك؟ quelle لا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه من يشرك بالله Donc quiconque adore Allah donc, euh, à à une autre divinité, فقد حرم الله عليه الجنة alors Allah lui interdit donc le paradis. ومأواه النار Soit demeure et l'enfer, وما للظالمين من نصير. et les injustes n'ont pas de secoureur. هنيئا لك Donc euh, هنيئا لك ثم هنيئا لك Comment Félicitations. هنيئا لك ثم هنيئا لك يا من آمنت بالله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك انتهينا نعم. ثم هنيئا لك Non, et puis réjouis-toi. Et puis réjouis-toi. Et puis encore réjouis-toi. Pour celui, oh, celui qui a cru en Allah. Et que tu as, tu as suivi l'envoyé. et que tu t'es éloigné, écarté du shirk, وابتعدت عن البدع et que tu t'es écarté des innovations وشهدت أن لا إله إلا الله et que tu as attesté لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال هذا et celui qui dit cela سيتذكر هذا الكلام يوم القيامة et il se rappellera de cette parole le jour dernier نعم <coughs> وفي الحديث الدعاء هو العباده والدليل قول تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين نعم Et de même, il y a le hadith suivant, l'invocation. Donc, euh, dans le hadith, Donc le doigt, mour et normalement dans le livre. D'accord de même, il y a le hadith, l'invocation et donc euh, l'essentiel de l'adoration, la preuve se trouve dans la parole d'Allah. Et votre Seigneur dit Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans la terre humiliée. Donc, l'invocation est une adoration. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة بعض الناس يقول اليوم لا الدعاء مو عبادة Donc, l'invocation, c'est l'adoration. Ceux qui sont en orgueil, qui se refusent de m'adorer, entreront, par, entreront bientôt dans la terre humiliée. Ici, ici donc, le, le verset montre que l'invocation est l'adoration. Certaines personnes disent que l'invocation n'est pas l'adoration, mais c'est faux. لأن نداء يا فلان تنادي Quand فلان elle dit que tu es en train d'appeler quelqu'un, إن كنت تنادي حاضر سامع عاقل يعي ما تقول نعم وهذا نداء c'est un état, bien sûr, si tu appelles quelqu'un qui est présent, qui entend, qui est, qui est raisonnable, qui comprend, c'est ce que tu dis. إن كنت تنادي ميت أو غائب ه- هذا استغاثة هذا دعاء Tandis que si tu invoques quelqu'un qui est mort ou qui est absent, ça c'est istirasa. Donc c'est une doigt, c'est le fait de commander un secours. فالآن أقول يا عمار أعطيني كأس الماء Donc ce chien dit au Ammar, demande un verre d'eau. Alors comment je peux lui donner فأعطاني كأس الماء جزاه الله خير لكن لو قال يا علي يا حسين Parce que s'il dit au Ali, au Hussein, يا عيسى يا موسى يا au محمد Moussa, au Mohammed, هذا شرك cela est du shirk. أنت تقول يا عمار Toi tu dis au Ammar, حاضر alors qu'il est قادر présent, يسمع دعاء شرك أن تستغيث وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله والذي يعلم الغائبات وهو الذي يكشف الكروبات وهو الذي يقضي الحاجات وهو الذي يرفع ويدفع ويمنع ويشافي ويعافي ويعطي Simplement. هذا غيب. Cela est dans le domaine de l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Alors qu'il est vivant. Si je connaissais l'invisible, j'aurais eu بل Même le jour dernier, il ne connaît pas l'invisible. Le hadith qui كان du bassin, le hadith du bassin. Il va dire mes compagnons, mes présents, je vais répondre Tu ne sais pas, ce qu'ils ont fait après toi. Et si le témoin argumentatif est c'est que la preuve, c'est que tu ne sais pas. quel est son sens Quel est son sens Tu ne sais pas. Quand est-ce Le jour dernier. Même dans sa vie, il ne savait pas sauf ce dont Allah lui a permis de savoir ألم يقل ليلة parmi les الأحزاب révélations. ألم يقل ليلة الأحزاب N'a-t-il pas dit la nuit de l'Ahzab les من prophéties, يأتيني بخبر وقوم له الجنة qui m- m'amène donc des, des annonces, ou des khabar, des, des annonces du peuple, il y aura le paradis. لو كان يعلم ما امتحن صحابته Si il connaissait cela, il n'aurait pas demandé à ses compagnons. لا أخبرهم بخبر القوم Il aurait lui-même leur annoncé de ce, de ce qui se passe chez eux. ولكن لا يعلم إلا ما Mais علمه الله il ne sait que ce que Allah lui a permis de savoir. ومن ظن Et celui qui croit أن أحدا غير الله qu'autre qu'Allah يعلم الغيب connaît l'invisible, فقد كفر il a donc mécru. ولذلك سيأتي ببيان الخوف في المسألة التي تليها Et c'est pour ça qu'on va avoir donc la peur et ce qu'il y a après. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بعض الناس يخاف غير الله Donc certaines personnes ont peur d'Allah. خوف السر Donc c'est une peur qui est cachée à l'intérieur. بعض الناس يخاف غير الله Il y a des gens, des autres qui ont peur donc euh, autre qu'Allah. Pas- pas avec les coups, c'est- بعض الناس يخاف غير الله Donc des- certaines personnes ont peur autre qu'Allah. خوف السر Donc la peur qui est cachée. أضرب لكم مثال بذلك Je vais donner un exemple pour cela. بعض المشعوذين Donc certains sorciers, أو السحرة donc les sorciers, ou bien les devins, tout cela. <clears throat> أو من تعلقت القلوب بهم Et ceux qui ont les cœurs accrochés envers ces personnes, إذا أتى شخص ينصح شخص ويقول اترك من هؤلاء si quelqu'un lui dit, le conseil, délaisse-les, فبعضهم يقول اسكت اسكت لا certains تكلمنا disent, tais-toi, مصيبة tais-toi pour pas qu'un malheur nous afflige. صحيح N'est-ce pas ما معنى هذا؟ Quel est le sens de cela Qu'est-ce que cela veut dire معناه أنهم علموا بما قلنا فسيضرون C'est comme s'il veut dire que ceux-là savent ce qu'on dit, donc ils ils vont nous, nous être nuisibles. ففي هذا خطورة Cela est un danger. أنه نسب لهم علم Donc il leur a donné ah capacité de savoir, de connaître la visite. Et de, pouvoir entendre ce que C'est parmi les pires donc, euh, catégories du chef. Que tu as peur autre qu'Allah par les choses qui sont cachées. Et tu penses qu'il a, en une capacité sur, sur ton bonheur, sur ton malheur. le fait de t'élever, de te Le fait que tu gagnes, que tu as un gars, que tu perds. وعافيتك ومرضك ta bonne santé, ta maladie. لا ليس لأحد علاقة بهذا Personne n'a de relation envers cela. هذا هو الله وحده Sauf Allah, seul son associé. من ظن أن غير الله يستطيع ذلك فقد أشرك Celui qui croit que autre qu'Allah peut cela, Voilà, Allah d'accord. a donc euh, associé. Voici donc la peur. أما الخوف الطبيعي ما شيء Qu'est-ce que la peur naturelle النار تخاف Le منها feu, le fait d'avoir peur du feu, الثعبان تخاف منها le fait d'avoir peur d'un serpent. خوف طبيعي C'est une peur qui est naturelle. أسد نمر Donc le, le lion, حيوان مختلف donc le, le bête sauvage. يعني لا يمدح من يأتي هذه الأشياء إنما يوصف بالجنون Donc celui qui n'a pas peur de ces, de ces choses-là, il ne faut pas qu'on le loue, qu'on dise on a été. لو أتى إنسان وقال أنا أقابل الفيل ما أخاف منه Si quelqu'un qui On a va aller peur face d'Allah. à l'éléphant, j'ai- j'ai peur que d'Allah, je vais aller donc faire face à un éléphant. هذا فيل لا Lui, en vérité, il ne sait pas ce que c'est. ربما يضر Comment en vérité l'éléphant il peut, لا il peut lui faire du mal. أو أسد أو أي Même chose pour أو un النار ou أنا ما أخاف un منه serpent, le feu ou autre. ليست هذه أنا أخاف الله فقط هذه النار Donc ça, c'est c'est- ما أنا أخاف إلا الله c'est pas cette peur qui est demandée. غلط ليس هذا المفهوم الصحيح C'est pas celui qui هذه الاشياء محسوسه سي با سا سي لي شوز اون ارتيكل عمرك ان تحضر اون في كو سون با بار شي نو عمرك ان تفر منها تي اوردوني دو دو دو دو بلوتو دو فيغ دو سولا فر من المجذوب فرارا من الاسد دو تو سوفي نو دو سولا فر من المجذوم الذي به مرض جذري Donc le fait de te sauver de celui qui est. أنا حسيت إنك ما ترجمت Non, celui qui a la lettre. Donc, euh, ترى أنا أعرف Se فرنسي sauver. شوي أعرف فرنسي بنجور فرانسوا ميرسي Donc, fuir celui qui a atteint de la lettre et demander. Alors que dire aussi de, de, de, de, de, فر من المجذوم la salle, يعني. فرارك من الأسد فهنا تأكيد على كم أمر أن تخاف منها Je t'ai demandé de te, de te t'écarter, de te sauver de ceux qui ont une certaine maladie qui vont te toucher, <laughs> Voilà. ainsi que des bêtes sauvages. هذا اسمه خوف ايش؟ خفيف C'est une peur qui est naturelle. خوف عادي ليس خوف عبادة Donc c'est pas une peur qui est de l'adoration. خوف العبادة ذكرت لكم خوف السر وهناك الخوف المحرم Et la peur qui est interdite, أن تقع في منهي أو تفعل ما لم تؤمر به خشية ضرر إنسان لك donc tu vas faire quelque chose qui ne t'est pas euh, ordonné, de peur que quelqu'un te fasse du mal. والدليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et ici, الرجاء نعم آه، أوكي Et quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. هذا الرجاء أن يكون رجائك في الله donc ton espérance doit être en Allah. Sa miséricorde, son pardon, sa réussite. Donc euh, ton espérance en Allah, le fait de te retourner vers lui, tu ne te retournes pas vers quelqu'un, tu n'espères pas en autre que lui, tu espères en lui, et tu espères, donc tu espères pour lui. Voilà. <coughs> والدليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حزبه حزبه Et c'est Allah qu'il faut avoir, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. التوكل هو التفات القلب واعتماده بكليته على الله التوكل هو L'espérance, le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, التفات القلب c'est avoir le cœur donc, donc détourné vers Allah واعتماده et qu'il soit, donc, qu'il soit en totale confiance, بكليته donc en totale confiance على الله وحده en Allah. Donc son, ce cœur est totalement confiant en Allah. وهي عبادة قلبية C'est une adoration du cœur. عبادة قلبية لا تتوكل على غير الله Il ne faut pas que tu places ta confiance à autre qu'Allah. وفرق بين التوكل والتوكيل Il y a une différence entre le tawakkul et le fait de, passer- de, de passer sa confiance et aussi التوكيل إنابة ال- déléguer quelqu'un. Donc déléguer. Le fait de déléguer. التوكيل هو إقامة الغير محل النفس فيما تجوز فيه الإنابة Donc le déléguer, c'est le fait en vérité donc, de demander à quelqu'un de placer, di fare crescere la tua classe. توكيل والوكالة شرعية. العقود والمناكحات والدليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Ils concouraient au bien, ils nous invoquaient par amour et par crainte et ils étaient indulgents الرهبة فيها في ممارستها أن تكونين رهبا ورهبا Donc rahba, c'est le fait en réalité de désirer, donc en réalité fortement Allah. والرهبة هي أن تخاف فهو نوع من أنواع الخوف Donc le rahba, c'est une catégorie de peur, c'est le fait d'avoir peur fortement, c'est un effroi. وهي حالة إيمانية تصيب القلوب C'est donc une situation de foi qui touche les cœurs تسمو بها النفوس et les nerfs, donc les nerfs, l'intérieur, le fort intérieur s'élève لامتثال الأمر وترك النهي afin d'obéir à ce qui a été ordonné et de délaisser ce qui est interdit. وهذا في الرغبة والرهبة Cela est dans le désir ardent et aussi l'effroi, الخوف والرجاء la peur et l'espérance. Voici donc l'équipe. C'est une adoration qui est noble. Malgré cela, certains cœurs sont accrochés par effroi et par désir ardent, par autre, que lui. Donc il euh, désire, euh, c'est-à-dire le, sahir, le, le Sorcier. فهو يرغب ويرهب Donc il a, il a un désir ardent ou bien il a un effroi, والخشية مرتبة أعلى et la crainte est un niveau. وضح ووصف بها أهل العلم Les gens de science ont été donc euh, loués face à لأنها cette, à cette action. خوف مبني على علم Car al-khashia est une peur qui est bâtie à travers la science, à partir de la science. فهم أهل الخشية من الله Donc ce sont eux les gens qui craignent. فلا ينبغي أن تصرف بغير الله Donc il ne faut pas que cela soit placé pour autre qu'Allah. نعم ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. Donc ne craignez donc pas, إنما يخشى الله من هم ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. والدليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Et la preuve donc, du retour, c'est le fait de dire, donc Allah dit, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. الإنابة أناب Le هو retour, التواب هو العائد إلى الله c'est le fait de revenir vers فلا Allah يغفر الذنوب إلا الله par le repentir. هل نتوب نأتي للعلماء ونقول اغفروا لنا Donc, Allah Allah seul pardonne. Est-ce qu'on va vers le savant et on dit au savant de, donc, euh, accepte notre repentir ولا الملائكة ولا غيرهم يغفر الذنوب ولا يكشف الكروب بل الله هو الذي يناب إليه وهو الذي يتوب الناس من أفعالهم عنده C'est vers التوبة lui que les gens doivent doivent revenir. et c'est لا vers lui كما qu'ils يفعل بعض الديانات demandent de repentir. C'est pas comme dans certaines religions, يأتون حتى ils vont voir يتوب عليهم afin que المسؤول عنهم في afin que leur, leur ديانتهم responsable, c'est lui qui accepte leur repentir. هذا المسؤول عنهم في ديانتهم Et, so- et lui, se responsable, الذي يتوبون عنده lorsqu'ils vont vers lui pour demander expiation, يتوب عند من؟ et lui, vers qui il se retourne يتوب عند من؟ من الذي يتوبه؟ كل يوم اثنين أو أحد أو سبت من يتوبه؟ معصوم؟ ما يذنب؟ ما يخطئ؟ الله هو الذي يغفر الذنوب ليس بينك وبين الله علاقة ليس بينك وبين الله واسطة بل, بل علاقتك به مباشرة Il n'y a pas de, de relation entre قال تعالى والدليل على ذلك La preuve en cela est وإذا سألك عني عبادي فإني قريب si tes serviteurs, si, donc, si, si mes serviteurs te demandent au sujet de moi, certes je suis proche. أجيب دعوة الداعي إذا دعا Je réponds à l'invocation de l'avocateur lorsqu'il demande. وكذلك حديث الثلث الأخير من الليل Même chose pour le hadith du dernier tiers de la nuit. هل من داعي يدعو ينزل الله تبارك يأتي وتعالى في الثلث الأخير من Un الليل avocateur qui demande, هل من داعي يدعو فأستجيب له y a-t-il un avocateur qui demande et je lui réponds, هل je lui من exauce مستغفر يستغفر Y فأغفر a-t-il له quelqu'un qui demande pardon et je lui, je lui هل pardonne من تائب يتوب فأتوب عليه Y a-t-il quelqu'un qui demande repentir et je lui accepte, j'accepte son repentir فمن تاب إلى الله ودخل الإسلام Celui donc, qui revient à Allah, c'est-à-dire celui qui demande pardon à Allah. Allah change ses mauvaises actions en bonnes actions. Et s'il faisait partie de la religion des gens du livre, et qu'il entre dans l'islam, Allah lui donne deux fois la récompense. لأنه آمن بنبي Car il a cru en un, بذلك un- un- الكتاب de ce livre-là. فعلم أنه أتى بعده نبي نسخ ما Et قبله il a su qu'un envoyé est venu abroger ce livre وآمن به Et il a cru en ce dernier prophète. فيؤتى كفله وأجره كم مرة؟ Donc il aura مرتين sa récompense deux fois. فهنيئ له Donc euh, félicitations à toi et réjouis-toi. دليل الاستغاثة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث وإذا استعنت عنك فاستعن بالله الاستعانة بالله إياك نعبد وإياك نستعين هو الذي يعيد بقضاء الحاجة فهو الذي يعيد ويساعد ويساند الله معك الله إذا كنت معه احفظ الله Protège Allah. Allah te protège. Inna Allah ma'al-ladina taqaw. Certainement est avec ceux qui craignent. Wal-ladina hum Et ceux qui sont bienfaisants. Non. والدليل الاستغاثة إن تستغيثون رب إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم Et la preuve de l'istiratha, quand vous imploriez le secours de votre Seigneur, la والدليل الاستعاذة الاستعاذة قل أعوذ برب برب الفلق وقل أعوذ برب الناس Donc la preuve concernant la demande de protection se trouve dans la parole d'Allah, je dis je recherche protection auprès le Seigneur, de roi de mon temps. من يحفظ رسول الله؟ من يحفظ رسول الله؟ La preuve donc concernant Donc dit « je recherche protection auprès du Seigneur de l'homme sang, ainsi que dit « je recherche protection du Seigneur des hommes. Donc le fait de demander protection, c'est donc demander donc quelque chose d'espéré. Donc contre le mal, quelque chose qui fait peur. Je me protège auprès d'Allah. C'est le fait d'en demander le protection contre le shaitan, donc le Satan de la fidée, من شر مخوف donc contre le mal de quelque chose qui fait peur. فكل شيء تخافه Donc toute chose, تلجأ إلى من يؤمنك منه tu reviens vers celui qui va te protéger, qui va te mettre en sécurité face à cela. فأعوذ بعزة الله وقدرته Je demande protection auprès de la puissance d'Allah et sa sa من capacité شر ما أجد وأحاذر contre le mal que je trouve et que, contre le mal que هذا par reçoit. معنى الاستعاذة Voici donc le sens de l'isti'adha. الاستغاثة L'isti'adha, هي طلب المأمن من شر متحقق Donc isti'adha, c'est le fait de demander protection contre quelque chose, de- de protection contre quelque chose qui arrive. فالاستعاذة من شر مخوف والاستغاثة من شر متحقق Donc le premier, c'est quelque chose qui nous fait peur, qui pourrait arriver, mais là, c'est quelque chose qui est arrivé. ويجوز الناس يستعيد بعضهم من بعض من بعض الشرور ويغيث بعضهم بعض من بعض الأخطار Il est permis que quelqu'un demande de, de l'aide à quelqu'un d'un danger imminent. فلو أتاك مثلا شخص معه كلب Si quelqu'un vient, vient avec un chien, فقلت له أعوذ بك من كلبك donc je me protège auprès de toi de- contre ton chien, فمن يؤمنك من شر كلبه qu'est-ce qui va me protéger donc, de ce chien صاحب الكذب Donc celui qui possède ce chien. وأنت تستعيذ بالله من شر من؟ Et tu demandes auprès d'Allah الشيطان الرجيم contre donc les mauvais يؤمنك الله من هذا الذي خلق الشيطان et Allah te protégera contre celui qui a créé فسؤالك لصاحب الكلب أن يدفع عنك من كلبك Donc, lorsque tu as demandé à celui, à celui qui possède ce chien contre ce chien, le mal de ce chien, lui, il possède ce chien. والإغاثات موجودة في الناس. et c'est donc il grâce à le fait de demander على secours, مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول le fait de demander secours, donc il existe chez les gens, فيريدهم بعضهم tous les بالكرة والزلازل pas ce والأشياء pays, استغاثات يريد الناس بعضها بعض donc les gens demandent secours les uns vers les autres, لكن إذا كان هناك شيء أتاك mais si quelque chose te vient, فتستغيث بمن؟ tu vas à ce moment-là demander à qui بالله لأنه هو الذي يدفع عنك Parce que c'est lui qui Hard. te protège de cela. حريق Accident, feu, و- ويجوز أن تقول أيها الناس أغيثوني aux gens secourez-moi. من هذا الشر الذي أتاني. Par rapport au mal qui me qui m'a. ولكن قلبك متعلق بمن؟ Mais ton cœur doit être accroché à. بالله. À Allah. الذي هيأ للناس إرادتك. Donc c'est Allah qui avait permis que les gens puissent te sauver. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له Dis en vérité ma prière, mes actes de dévotion, ou mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. الذبح لله وحده لا شريك له Donc immoler et pour Allah seul son associé. قل إن صلاتي Dis certes ma prière ونسكي et mes actes de dévotion, ومحياي ومماتي ma لله vie رب et ma العالمين mort appartiennent à Allah, Seigneur de monde. فصل لربك Prie وانحر pour ton Seigneur et immole. لو وجدت شخص يصلي لغير الله ايش حكمه؟ Si tu vois quelqu'un prier pour autre qu'Allah, quel est son décret عجيب Répondez. C'est du shirk. يصلي لغير الله C'est du shirk avec prie pour autre qu'Allah. ولو وجدت شخص يذبح لغير الله Si quelqu'un donc, immole pour autre qu'Allah, ألا يوجد من يذبحون عند القبور n'est-ce pas qu'il y a des gens qui النذور égorgent près des tombes باسم فلان باسم لا تقول باسم السيد ولا باسم المسيح ولا باسم بسم الله au nom des gens, alors qu'il faut lire en réalité au nom d'Allah. فلا تقل لا باسم فلان ولو كانوا انبياء الله، لا باسم محمد ولا باسم عيسى ولا باسم المسيح ولا باسم ابراهيم انما باسم الله. Donc tu ne dis pas au nom des envoyés, même si c'était donc Mohammed sallam ou bien Nuh, Isa, Moussa, Ibrahim, mais il faut dire Bismillah. هذا هو الذبيحه تذبحها خلقها الله. هتذبحها باسم خالقها tu dois immoler pour le créateur de cette bête donc Allah هو الذي خلقها بسم الله وأحلها لك qui a créé cela et te l'a préparé pour toi تذبحها باسمه et tu égorges pour lui مش بغيره pas pour autrement que lui له تصلي وله تسجد pour lui tu pries et pour lui tu te prosternes ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله والدليل النظر قوله تعالى طيب Et on trouve dans la sunna maudit soit celui qui égorge une bête pour autre qu'Allah. والدليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر نعم فرد. La preuve concernant le serment pieux réside dans la parole d'Allah, ils accomplissent leur vœu et ils redoutent un jour où le mal s'étendra partout. هذا النذر Voici le vœu. وهو إيجاب المكلف على نفسه Donc la personne, c'est أمر لا يجب إيجاب المكلف على نفسه une, donc une personne s'oblige à lui-même أمر لا يجب بأصل الشرع quelque chose qui n'est pas obligatoire dans, à l'origine de la charia, de, de- de la législation. الواجبات عليك معروفة قليلة Les obligations envers nous, elles sont connues, elles sont peu. لكن لو قلت Mais si tu dis, لله علي donc euh, par Allah, إن رزقني زوجة صالحة si Allah donc, nous donne une épouse pieuse, أن أذبح لله ذبيحة que je vais immoler pour Allah وأوزعها على المحتاجين et je vais donc euh, éparpiller et donner cela aux, aux nécessiteux. هل هؤلاء الناس يجب عليهم أن يذبحون ذبائح؟ Est-ce que pour cela il est obligatoire de, de dégorger إذا تزوجوا s'ils se marient وجدوا نساء صالحات؟ parce qu'ils ont trouvé une pistole لا À l'origine non. ولكني أنا les mois. Si je me marie qu'Allah m'a donné des hommes, qu'est-ce qu'il est obligatoire pour moi Dégorger pour Allah. هل الله أمرني بهذا؟ Est-ce qu'Allah m'a ordonné cela? Hein? Non. لا. ليه كيف يصير علي واجب؟ Pourquoi c'est obligatoire pour moi؟ لأني أنا أوجبته على نفسي بربي. me suis donc rendu obligatoire. وقلت لله علي أن أفعل كذا إذا حصل لي كذا. Parce que j'ai juré donc par Allah, donc si il m'arrive cela, je dois faire cela. هذا هو النذر الذي لا يصرف لغير الله. Qui ne peut pas se faire pour autre qu'Allah. كأن يأتي للقبر. Comme le fait d'aller auprès d'une tombe. أو أن يقول إن حصل لي كذا فذبحت لعيسى ولا لمحمد ولا لغيره كذا أو بذلت كذا. Donc si, si il m'arrive quelque chose, donc j'égorge pour Isa ou bien Mohamed ou autre. Ceci, فهنا يعتقد أن الذي أعطاه هذا الشيء من donc il pense que celui qui lui a donné ça, c'est qui فلان وفلان وفلان Un tel ou un tel ou un tel. وهذا هو الشيء Voici donc le لأن chef. الذي يعطي من Car celui qui donne, c'est qui هو الله C'est Allah. حبه ها تغبوا لغبوا الآن استمر الوقت كثير أخذنا كم؟ شيء رقم يعني طيب ناخذ راحة وإن شاء الله بعد صلاة العصر في العصر إن شاء الله نواصل هدوء هدوء اطلع سريع سريع كله سريع كله نعم دكتور أسيره